glasova potvjernika. Kaže Rasul alaih salatu wasalam, omladina me pomogla. Omladina će uzdignuti ovu vjeru. Nećeš ti koji si 10 godina, 12, 15 učio vjeru, uputit će Allah drugog. Zar ovo nije istina? Zar ne gledamo danas ovdje u tešnju Allahove ajete? Zar ne gledamo, braćo moja, Allahove ajete? Poslaće Allah tebare kao tada svoje robove nove poslaće svježe meso, poslaće svježu krv, svježu pamet, svježe ljudine, one kojima neće nikom moći manipulisati, one koji imaju svoju glavu i razum i pamet, one koji će zasigurno reći la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, a onda istrajati na tome, one koji će pokazati kako se nosi zastava Tevhida. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš uputiti. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravim putem poći. I neće ovoj dali naštiti nikakva služba. Istinski naslednici je vjesnik koji ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunicom ili Posjetite nas www.palta.com Soba put u vjeru. Soba put Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jezak Hej. Allahu poslanik ali sada to selam dolazi u Meku kada odlazi u Medinu svi o Medini pričaju kažu pojavio se neki pojavio se neki kaže ruši nam sve kaže nam da nam je vjera djedova vatil da ono što vjere da ništa ne valja kaže nam da ne krademo kaže nam da ne lažemo kaže nam da ne smijemo kidati rodbinske veze kaže nam recite la i ilaha illallah mi ga hoćemo ubiti a nema vojsku nema ništa Ko? Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. Zar nije nakon 23 godine dave, muke i trpljenja, Allahu poslanik ušao pobjedano sa svojima samima? Aidun, aidun, aidun, aidun, aidun, aidun, aidun, aidun, أن تعيدي الخير للأرض تعطين بجود أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطين بجود Cijelo čovečanstvo nije se diglo protiv Izeta, protiv Nusreta, protiv Bilibanija, še Abdelazama, še Usame. Ne, ne, ne, ne, ne. Oni su se digli protiv Islama, ne protiv pojedinaca, tako bi Allaha, digli su se protiv Islama, a Islam je Allahova vjera, a Allah je sve mogući, Allah može sve i Allah obećava da će ih uništiti sve do jednog. I to zapamtite, momci moji, zapamtite dobro. Gledat ćete kako oni koji tlače i uznemiravaju muslimane, gledat ćete kako žale i plaću. Oni će nas moliti da mi ne dobijemo protiv njih. ودليلا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا جل إشراقا يحتوينا واحمل الجد بقلب يعرف الحق يقينا فاقايت دوبر سبع Nemojte da vam bude marka teška. Pet feninga Vi znate da ovu vjeru pomaže samo Allah. I ono što mi izvadimo iz sebe, to je to. Evo neki dan su optužili me, napisali ponovnama da sam postao multimilioner. Kažu, pun sam para, kofera imam samo nosa. <clears throat> da Bog da oni imali koliko ja imam, amin. قامت أمجاد ورفع أركانا قامت أمجاد قامت أمجاد ovi momci, ovaj narod sigurno može prepoznati ko to od nas govori istinu ako laže. Ako je to jedno sigurno, a jest, znači sigurno garantovano će ova istina izaći na vidjelo. Kad da? Pokazat će se da li Lagumđija laže ili govori istinu. Pokazat će se da li ja lažem ili govorim istinu. Zato što će Allah obejaniti, a da bi uzdigo svoju vjeru, mora pokazati na one koji nose njegovu vjeru.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 Svaki dan mi vidimo na globalnom planu da sa jedne strane kako se zemaljska kugla raspada zbog grijeha, kako se raspadaju super vele sile, kako se raspada Amerika, kako se raspada Evropa, kako se raspadaju, raspadaju, raspadaju svi, Oni koji su napadali i napadaju islam. Mi smo im to govorili i obećali. Zato što mi čvrsto vjerujemo u obećanja Allaha te bareke u Teala, a ono glasi O kane haka na lena nasru mu'minin. Ja sam se obavezao da ću pomoći svoje robove. Pa njihovi napadi, učestali napadi, to jest konstantno 24 sata nad Allahovim robovima, kada ih hapse, kada ih proganjaju, kada ih ubijaju, kada ih zatvaraju, misleći da će tako odvratiti ljude od Allahove vjere, zato što na strani Islama misle da je samo ubijanje, krv i poniženje, mi smo im rekli, vi ćete se razočarati. Gledamo danas svojim očima. Amerika raspravlja da što manje para daje u vojsku. Zbog čega? Zato što Allah kaže oni će trošiti svoje imetke pa će potrošiti i zgubit će i onda će zažal. <clears throat> Pare su potrošili, braćo. U najmanju ruku dobro i troši. Jer su njegovi, njihovi agenti, njihove sipe, njihovi taguti, pomagači, novotari, daj je ulema, svi su na jednu stranu stali i moraju zažaliti. Moraju zažaliti zato što gube. I izgubit će je sigurno. Allah te barek je otala. Pak na drugoj strani stvorio je situaciju i dao svojim robovima da nemaju apsolutno ništa. Mi to danas vidimo. Vidimo. Nije tajna da nemamo ni na jedna vrata moguća kut zakucat. Nije tajna da više ne možeš ući ni u prodavnicu, ni u apoteku, nikome se obratiti. Zato što su nevjernici na čelu sa našim izdajicama, koji su obučeni ovako kao što sam ja obučen, napravili sliku i prvenstveno na čelu sa medijima, da mi smo ljudi koji jedemo žive Ljude. Da smo mi ljudi koji nemamo uopšte pravde. Da smo mi ljudi koji ubijamo žene i djecu. Da smo mi ljudi, divljaci, da mi zatvaramo svoje žene. Da samo znamo za krv, klanje i ubijanje. A s druge strane žele to od nas da prikažu, a s druge strane niko ne smije da pokaže na federalnoj televiziji kako Amerika u Afganistanu, u Kaukazu, u Somaliji kako baca bombe koje ne da ubijaju porodice, nego čitava sela muslimana. Sravnjaju sa zemljom. Ne smije niko prikazati. Ne smije niko da kaže Americi da su oni najveći teroristi svih vremena, oni teroristi koji su bacali napal bombe na, na čitave gradove. Da su oni najveći teroristi svih vremena koji su se ikad pojavili. Zbog čega? Zato što se boje Ako nisi sa Amerikom, jesi protiv njih. Zato što su se prepali njihovih lažnih bogova. Ako nisi sa njima, jesi protiv njih. Pa gledam neki dan, subhanallah, gledam neki dan kako sestra je napravila sebi hijab od američke zastave. I stavila ga na glavu. Zbog čega, braćo? Zato što je strah šta će da joj kaže Amerikan. Pa ovo ide lančano. Od bijele kuće preko Evrope do parlamenta zgrade vlade džamija. Je tako? Pa sve do oni koji se tačno odvajaju neće na ovu stranu. Mi to danas vidimo. Indirekto ili indirektno svi su stali usluge Amerike. Jer se boje šta će oni da im kažu. S druge strane vidimo, kao i ovdje danas, jel tako? Kako omladina se ne boji Amerike. Ne mogu da shvatim. Ovdje sjedi sedam, osam mladića. Da čovjek koji završi u Medini u Rijadu, ili ne znam gdje da završi, nauči da ga akida Muhammed ali salatu wasalam podučava da će biti iskušavan da njega bude strah da dođe da sjedi ovdje sa nama a momci Momci koji su ovde, ne znam, ja i prvi put vidim, 5, 6, desetak mladića, oni se ne boje Amerike, oni se ne boje Francuske, oni se ne boje nikog, pa su došli ovde. I nisu povjerovali televiziji, nisu povjerovali lažnim vijestima, nego došli su da vide, jesmo li mi ovde koljači, imamo mi ovde vreće pune krvi. Evo, umjeri će se. Neka vide sami. Mi njima nećemo kriti. Moleći Allah da i uputi, da i učusti na ovoj stazi, ali nek znaju dobro. Ova staza nije staza jednostavna, nije lahka, ovo je islam. Ovo je, braćo moja, islam. Sa ovim se živi i nosi, zato oni i kažu da mi primamo tolike novce za ovu stvar. Zbog čega? Zato što vidje koliko se žrtvujemo za ovo. Pa oni misle, ne, ovo da bi radio samo moraš biti plaćen. Ne moraš. I nismo plaćeni, vallahi. Ovo radimo samo zato što znamo da nas čeka nagrada u džernetu. Ništa drugo. A oni koji su naučili da rade za pare, zinare, dirheme, oni to i govore. Oni govore, vidiš, brada 600-700 eura. Da je to tako, sva bi Bosna bila puna bradonja. Ne bi niko išao na bauštelu. Niko. Nego nevjernici poriču Allahove riječi. Lažu. وَمَا نَكَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ A svijetili su im se samo zato. Ko? Kaže Allah te barek je tala. Samo zato što mene veličaju. Samo zato što kažu naš gospodar je Allah, a nije Amerika, Jugoslavija i Tito. Samo zato im će im se svet. I nek zna svaki onaj koji prihvati ovu vjeru kao vodilj u svom životu, da će mu se svi svetiti. Makar nikom prstom ne mrdnu. Svetit će ti se samo zato što kažeš da je ovo Allahova zemlja, da je ovo sve njegove i da treba samo njemu robovati. Samo zato će ti se svijet ili dok ne popustiš. Koliko budeš popuštao, toliko će oni tebe pustiti. Koliko budeš popuštao, a neće te pustiti nikad, kaže Allah te bareke u sve dok ne ostaviš svoju vjeru. Dok ne kažeš, ja sam Jugosloven, ja sam neopredjen, ja sam ovaj, ja sam onaj, ja priznajem i onu vjeru, ja priznajem i krišćanstvo, ne priznajem ništa. La ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Nema istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se i bane čini osim Allah. Je li ovo sramota da kažeš? Wallahi nije ovo je ponos. Nema druge vjere osim Islama. Nema ni jedne više. Ali kada kažemo Islama, to je Islam sa kojim je Resul Ali Selatu Selam završio objavu. To je Islam za koji su ashabi dali glave. To je Islam za koji je na kome je završio Ibrahim Ali Selatu Selam, Nuh Ali Selam, Jusuf Ali Selam, Islam Allahova vjera, a nije tvoja ni moja, Mustafina ili Petrova ili ne znam čija. Allahova vjera. I kad budete ovo govorili i premijenili u svojim životima, odmah ćete biti stranci u svojim kućama. Odmah će babu reći, sine, šta to radiš? Sino si bio u diskoteci, nisi bio stranac. Juče si se kurvo, nisi bio stranac. Juče si pio, nisi bio stranac. Hajdi malo, provedi se. Samo si ujutro ustao, odvrnuo česmu, probudio babu ili tatu koga već, uzeo abdest, Kaže majka i otac, sine, šta to radiš? Pustiš malo bradu, ti meni hamar hoćeš ko oni. Koji? Teroristi, vehabije, šta to ti hoćeš, sine? Ha? Hajdi malo proživi dok si još mlad. Je tako? Pa te od malena istrenira da ideš pravo u džehendamsku vatru. Pa kada se zatvorenik iz zatvora, lopo i ubica, kad se promijeni, svi kažu, mašala, vidi, promijenio se, nije on više onaj. On ima pravo na promjenu, ali kada ti privatiš u vjeru, onakvom kakva jest, ti nemaš pravo na promjenu. Šeitani jedni. Ti si kaže, pritjero, šta to radiš? Ostavi se toga, zar ne vidite da su se svi digli protiv vas? Kući baš njima otišu, što nisi ko sam ostali svijet. Klanjaj džumu, idi kući, klanjaj kad svi klanjaju, jel da, izađi džamije. Džamija je bila, džamija u arapskom mjestu, univerzitet, Ona je bila sve. U džami su se vezivali ljudi, kao lopovi, ili tako, zarobljenici. U džami je Resul Ali Salatu Veselam podučavao svoja sahabe, sve. Ali ovi ne daju ti da se promijeniš. Zato i jest, braćo moja, ovolika kampanja. Koliko god rade na uništavanju ove dave, fizički da nas ubijaju, da nas zatvaraju, da nam podmeću, da nas potvaraju. Toliko isto rade na preventivi, braćo moja. A preventiva je šta? Da neko ne prihvati ovu davu. Tu im pomažu naše daje, naša ulema, novotari, izdajnici, monafici iz naših redova. Oni rade preventivno. Oni govore, oni ima, pazi, jedno sad će ti svim pušt. Čim dvi dlake na licu, kaže jednoga, rabija. On će, pazi, eno ga, kaže, skratio novčanice, ove nogavice. I to je, kaže, što li krate, da ne bude mohol, što ti nećeš? Kaj, ja nisam ovo, pa dobro, skrati ako nisi mohol. Onda i skrati. Jer nema uću džene. Međutim, svi su se udružili, samo da ovu stvar zaustavili. Svi su se udružili da na bilo koji, svaki na svoj način, kako me kome šetan dao zadatak, samo da ovo zaustave, neće nikad. Ovi momci koji su danas sa nama, neka dobro zapamte ono što govorim. Volim ih, Allah radi. Prvi put se vidimo, kasnije ćemo se upoznat. Neka dobro zapamte šta im govorim. Cijelo čovečanstvo nije se diglo protiv Izeta, protiv Nusreta, protiv Bilibanija, Šeabdelazama, Šeusame, Šeusame, Ne, ne, ne, ne, ne. Oni su se digli protiv islama, ne protiv pojedinaca. Tako mi Allaha. Digli su se protiv islama, a islam je Allahova vjera. A Allah je sve mogući. Allah može sve i Allah obećava da će ih uništiti sve do jednog. I to zapamtite, momci moji. Zapamtite dobro. Gledat ćete kako oni koji tlače i uznemiravaju muslimane, gledat ćete kako žale i plaću. Oni će nas moliti da mi ne dovimo protiv njih. Zadnji slučaj koji se decio našem bratu Malči je nešto što se mora spomenuti. Naš brat je izgubio svoje djete. Naša sestra se porodila, njegova hanuma, i rodili su djete koje se Allahom voljom preselilo na onaj svi. Djete od mjesec dana. Dolaze banditi i žele da izvrše obdukciju. Šta mislite zbog čega? Žele da izvrši obdukciju, obdukciju na dvojim djetetom. Znate zbog čega žele da izvrši obdukciju? Zato što oni misle da mi nemamo uzroka. Oslanjamo se na Allaha kad djete dobije temperaturu, neću ga voditi doktoru, nego nek umre da dokažu da je nemarom roditelja u malči ubijeno jedno djete. Da Bog da im Allah platio za to. Allaha molim da im to vrati. Ni zbog čeg drugog, braćo moja, isjekli su dijete od mjesec dana. Ištrafali ga skalperom. Da dokažu ovo. Samo kako mi ubijamo svoju djecu. Jer mi ubijamo djecu inače. Ko to onda ima u familijama po šestero, sedmero? Mi ili vi, bando jedna. Dok vi vozate čuke po Evropi, kupujete kolica, čuke imaju hotele, imaju pansione, za mog bobija, jel da? U nas šestero, sedmero, desetero djece. I mi ubijamo djecu. Ko ubija djecu Somali? Ko ne da djeci da jedu? Ko baca tone, tone, milijardama tona hrane u mori i uništava Amerika? A ne da s druge pak strane kao oni žele, ujedinjene nacije žele što djeca u Somali umiru od gladi. Vi ubijate! Vi ste napravili programe za ubijanje, ali samo muslimanske djece. I onda kao vi se brinete, zamislite da jedan tužioc, on se brine o muslimanskom djetetu. Možete li zamisliti kakve su to pokvarene namjere? Kakav je to čovjek? Kako je to, kakav je to hal? Samo se htjelo jedno, da se pokaže kako mi, šta? Ne vodimo, ne idemo doktoru, a to djete je preselilo kod doktora brat je odvezo, da bi tragedija još bila veća. Odakle tužiocu ovo? Odakle? On ne zna ništa o Allahove vjeri. On ne zna ništa o oslovcu na Allaha. On ne zna šta je te tevekul. On ne zna šta je 70.000 onih ulaze iz polaganja računa. Komu je rekao? Da ja! Rekao mu munafik. Rekao mu kako da djeluje. Preventivno. Ja ću ti reći, ja znam. Ja sam bio vehabija. Ja sam bio među njima neksiji si u Muhammedovom sallallahu alaihi wa sallam džematu, sjedili su munafici, pa šta? Omera ubili munafici, pa šta? Mi se ne bojimo smrti i ne bježimo od nje. Ona će doći kada Allah odredi. Gdje ne znamo, ali će doći sigurno. Od nje nećeš pobjeći. Omer je Omer žene zaradio pa ubijen u Mekšidu. U mihrabu. U mihrabu ubijen. Omer ženetlija. Je on prozvao što je do njega? Jest. Je li pobjegao Omer sa vojnog polja? Nije. Dobio dva noža s leđa. Pa šta? E, ovi, braćo moja, ovi djeluju preventivno. Samo zato da bi se sprečilo širenje, kako oni vole da kažu, ove ideje vehabizma. Huvellezi arsele rasulehu bilhu davo dinil haqqa. Liođirehu ala dini kullihi walau kerhe mušikum. On je poslao poslanika sa uputom. Sa o, kojom uputom? Sa onom koju će prihvatati ljudi koliko god to bilo krivo mušnicima. Ovi momci, ovaj narod sigurno može prepoznati ko to od nas govori istinu ako laže. Ako je to jedno sigurno, a jest, znači sigurno, garantovano će ova istina izaći na vidjelo. Kad tad? Pokazat će se da li lagumđija laže ili govori istinu. Pokazat će se da li ja lažem ili govorim istinu. Zato što će Allah obejanit, a da bi uzdigao svoju vjeru, mora pokazati na one koji nose njegovu vjeru. A pokazat će na one koji lažu. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله kaže Allah će obejanit Da li izet govori la ilaha illallah ili govorim za nekog drugog? Allah će obejanit da li ti želi dobro islamu i muslimanima? Allah će obejanit da li to Amerika nas voli ili ne? Allah će obejanit da li je nema Njemaška prijatelj ili Austrija ili Papa ili Benedikt? Allah će pokazat prijatelje jedni s drugima i pokazat će one koji nose njegovu vjeru. Allah poslani kada je sredat selam, dolazi u Meku, kada odlazi u Medinu, svi o Medini pričaju, kažu pojavio se neki, pojavio se neki, kaže ruši nam sve, kaže nam da nam je vjera djedova batil, da ono što vjere, da ništa ne valja, kaže nam da ne krademo, kaže nam da ne lažemo, kaže nam da ne smijemo kidati rodbinske veze, kaže nam recite la ilaha ilallah, mi ga hoćemo ubiti, A nema vojsku, nema ništa. Ko? Allah poslani kada je salatu wasalam. Zar nije nakon 23 godine dave, muke i trpljenja, Allah poslani ušao pobjedano su svojima sabima. Sa tekbirima ulazi u meku. Ne smije niko ni kvrknut više. Allahom se kunem. Allahom se kunem doživjet će ovo. Samo ako budemo istajni i iskreni i nosili islam onako kako ga nose ljudine, ovoj vjeri ne trebaju kukavice, neki u svojim kućama, Ovo, ovoj vjeri trebaju ljudine, muškarci, a ne žene. Pa će Allah njih uzdignuti. Tako mi Allah neće im smjeti niko ništa. Neće im smjeti niko ništa. I ovo je najbolji pokazatelj. Ovaj danas petak, džuma namaza, kad nas Allah počasti da gledamo momke, da gledamo momke koji su sigurno, kaže Rasul a.s. omladina me pomogla. Omladina će uzdignuti ovu vjeru. Nećeš ti koji si 10 godina, 12, 15 učio vjeru, uputit će Allah drugu. Zar ovo nije istina? Zar ne gledamo danas ovdje u tešnju Allahove ajete? Zar ne gledamo, braćo moja, Allahove ajete? Poslaće Allah te bareke u tala svoje robove nove poslaće svježe meso, poslaće svježu krv, svježu pamet, svježe ljudine, one kojima neće niko moći manipulisati, one koji imaju svoju glavu i razum i pamet, one koji će zasigurno reći la ilaha illa illallah Muhammadu Rasulullah, a onda istrajati na tome, one koji će pokazati kako se nosi zastava Tevhida, I Allahovo obećanje gledamo, ako nikad gledamo danas ovdje u Tešu. Neki dan sam bio u Vitezu, kada momak iz centra Viteza izlazi, kaže, ja idem bužim. Hoću da čujem šta to se tamo radi. Bujrum, dolazi, dolazi momak u Lukavac. Ne zna ništa o Allahovu vjeri, dolazi na džumu. Ja ga nalazim ponovo u obužimu, on već obuku galabiju stavio turba na glavu. U Sarajevu ne možeš da uđeš od nove omladine. Allahu akbar! Tako vam je Allaha, braćo. Nikad se bolje neće osjetiti slast ove ljepote i vjere nego ovo što mi osjećamo danas. Ima li išta bolje od toga da vidiš kako ljudi ne moraju ići nama? Ne treba nama pomoć od ljudi, mi tražimo pomoć od Allaha, ali oni koji će doći da pomognu Allahovu vjeru. Allahovu vjeru i ne treba ti članska knjižica da si musliman. Ne treba ti pare da budeš musliman trebaš samo dići svoje ruke, zamoliti Allah da ti oprosti i okreni se. Ma ne znam šta da si uradio, da si krao, da si pio, da si varo, da si lago, da si činio zinalog, da si bio homoseksualac, da si sve grije da si uradio, da si pobio milion muslimana. Ako digneš ruke i zamoliš Allah da ti oprosti, vidjet ćeš to je naš gospodar. Vidjet ćeš to je veličanstvenost ove vjere. Što nama ne treba jasin i stotinu eura kad umreš. Ne, sad Allah naređuje da se on dovi i da se moli on da mu se oprosti grijezi. Pa šta čeka? Pa šta čeka? I neće ovoj dali našteti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunicom. Ne možete čuti sa novotarskih, nego samo posjetite nas www.palta.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jezak Allah, hej. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ono što sad volio bi najviše da vam kažem jeste, ako sam radio za islam, 20, sad ću raditi 60 ova omladina koja je ušla danas ovdje u Tešanj, u ovaj vaš mešćid, dala mi još veću motivaciju. Sada mi se jekin još više poveću. Sada mi ubjeđenje još više raste. Zbog čega? Zato što vidimo plodove onoga što ste vi radili ovdje. Plodove truda dave. I da se niko nije odazvao, ne bi nama jekin pao, ne valahi. Ali ono što Allah garanti obećava jeste da će poslati robove, havarijune, one koji će pomagati njegovu vjeru. One koji će pomoći i znati prepoznati, koristiti svoj mozak, koristiti svoju pamet, koju stranu to treba pomoći. Koja je to strana kojoj treba pomoć? Znajte dobro, to je ona strana koja nema kraj sebe policiju. To je ona strana koja kraj sebe nema lopove političare. To je ona strana koja nema u svojim redovima hođa mi vođa za eure. To je ona strana koja nema u svojim mešćinima vođe koje će im platiti ono sa čime dolaze. To je ona strana koja neće prepustiti da oni koriste razum, tako? Kako oni hoće, nego će im ponuditi Allahovu knjigu i sunet Muhammed alaih salatu wasalam. To je ona strana koja se ne boji ničega osim Allaha te bareke u tala. Tako se ona prepoznaje. To je ona strana koja nema nikakve zaštite ovo uljavučke osim Allaha te bareke u tala. To je ta strana. Jer su na ovu stranu svistali. Rasul alaih salatu wasalam kaže neće, ne neprestano će biti skupina. Konstantno će biti skupina koja će se boriti na Allahovom putu Niče joj ko moći ko ode niti onaj ko, koji napadne. Mi jedni ni drugi, neprestrano. I tako će biti, tako će biti do sudnjega dana, jer Allah Tebare Kevotala obećava da će ova skupina imati svoje svoja obilježja i svoje posebne, posebne, posebne osobine. Koje su to osobine? Iskrenost, ne lažu, ne boje se nikom osim Allaha, ne varaju, prikazuju ljudima islam onakav kakav jest, pa će ove skupine povećavati ljudima propast, a onima koji htjeli da prihvate, oni će doći. A tako mi Allaha. Ne treba biti posebno pametan da prepoznaš ko to u ovoj državi ili u svijetu govori istinu ako laže. Polako, tiho, ali polako. Pogledajte kako se vremena mijenjaju. Mislim baš na vrijeme. Sad je januar mjesec, pogledajte na polju. Možda je plus 2, 3, 4, 5. Ovih godinu dana Allah te bareke u tala pokazuje cijelom čovječanstvu da se nešto sprema. Allah te bareke u tala pokazuje čitavoj zemajskoj kogli, nevremena po čitavoj Evropi, tsunami, klizišta, zemljotresi, bespravno, zbog čega vraća, zbog grijeha. Kada Allah utjera jedan narod u zemlju, možete zamisliti koliko su izazvali Allahovu srđbu. Šta očekuje ovaj narod Bosne? Šta očekuje Evropa ona koja se ruga Allahovim robovima, želeći samo da im podmetnu da ju ubiju, da ih nema, koristeći grešku nekog, pa nam dobro došlo da ih sve pozatvaramo. Šta očekuju, osim kazni? Šta očekuju? Kako da, da ustanu iz recesije? će euro. Allah kaže, sve će propast. Sve to što rade u borbi protiv islama i muslimana, sve će propast. I to je ono što nas, što nas motiviše. I za kraj, braća moja, Ispričat ću vam jednu priču. Vrlo interesantno. Naime, ona potiče iz Beno Israel. Nije toliko vezana za ovu temu, ali je zaista pouka. <clears throat> Jedan od Israelčana je ručao sa svojom gospodjom. Pa je na vrata popucao čovjek. Prosija. Tražio nešto za jelo. Gladan. Pa mu Haluma reče, kaže, on traži nešto za jelo, kaže, zatvori vrata, ne može ništa. A pred njima je stojala kokoš, pečena, ne daj, kaže, ništa. Prošlo je jedno izvjesno vrijeme, osiromašli su oboje, dobro. Toliko su osiromašili da je život, braći život postao neslasan i rastanu se. Dugo je vremena prošlo nakon toga, ona je se ponovo udala, on je odšao svojim putem, Pa su iste, njih dvoje, jedne noći, sjeli da večeraju. Pred njima je isto bila kokoš. Pokucao je neko na vrata, žena izašla i kaže, ovo je prosjak. I on nju zove i kaže, oj vam, dadimo ovu kokoš, šita u pećenu. Neki nosi. Mlada je uzela kokoš i dala prosjaku, nosi je. Zatvorila vlata, zatvorila vrata i počela da plaće. A on ju pita, šta je? Jel to ti plaće što sam dao koliko šitavu? Ne kaže, vallahi, ne plaćem za to. Nego kaže, znaš li ko je bio pred vratima? Kaže, ko? Kaže, moj prvi muž. A on joj kaže, znaš li ko sam ja? Ka ja sam onaj prosijak što ti je kucao na vrata. Ja sam onaj prosijak što ti je kucao na vrata. Braćo moja, vagajte dobro sebe. Nemojte da vam bude marka teška. Pet feninga, deset. Vi znate da ovu vjeru pomaže samo Allah. I ono što mi izvadimo iz sebe, to je to. Evo neki dan su optužili me, napisali ponovnama da sam postao multimilioner. Blago vama. Nisam trebao da ovo ni govor. Kažu, pun sam para, kofera imam, samo novo sam. <clears throat> Da Bog da oni imali koliko ja imam, amin. Presto, amin. Da Bog da oni imali koliko ja imam, amin. E, da Bog da oni imali iste takve kofere ko što ja imam. Kakvi, neki dan iz auta ukrali kofer, puno lata. kofer. Pa vas postiće, braćo moja, udjeljujte, dajte za Allahom te barake u tala vjeru, nemojte da želite. Dajte sve. Vi ste jedan od boljih džemata. Radite. Evo plodovi truda vaše dave. Imate li šta bolje da vidite? Makar ovi momci nikad više ovdje ne došli. Šta ćemo? Ne upućujemo mi, Allah upućuje. Mi pozivamo, nama su dobro došli. Trpit ćemo i sjedite nam na glavu. Para nema, oni znate odmah. Sada vam moraš trpiti, tako ti je kod nas. Noć ćemo Allah, vjeru, volimo Allah, volimo njegovog poslanika, bujru. Ako ćete pomoć, hajte. Ako ne nećete, šta ćemo vam mi, evo, ne upućujemo mi, je tako? Soba potvjernika. Ali, braća moja, moramo se navikava da odvajamo. Ako imate šta odvajati, jel da? Ako nema, upute Allah u domu da pomogne ovu vjeru, molim Allah te barke tala da nas sve učesti, Allah te barke tala molim da uputi našu omladinu, da uputi ovaj narod, Allah molim da pogledamo i da mi vidimo bereket ove dave, Allah te barek i ta'ala molim da nas učusti na putu za njegove riječi. Da se ne bojimo nikom osim njega. Allah molim da od nas načini one koji se ne boje nikom osim njega. Allah molim da budemo robovi koji se boje samo njega nikog više. Nikakvi raketa, nikakvi topova, tajni službi, nikog nikog, osim njega te bara kao tala. I da tako umremo i da nas tako proživimo. Molim Allah te bara kao tala da pomogne islam i muslimane gdje god živjeli radili, borili se. Allah molim da ponizi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. Allah molim da uništi sve one koji spletkare islamu muslimanima, da im pošalje vjetrove, da im pošalje kiše, da im pošalje oblake, da im uništi zato što tlače njegove robove. Allah te barek vitala molim da uputi ovaj narod. Allah molim da uputi ovaj narod. Allah molim da uputi ovaj narod. Allah molim da od nas skloni političara lopove. Allah te barek vitala molim da ih pokaže da ih znamo i da ih se klonimo. Allah te barek vtala molim da nam podari vođe u lemu i daje koji će nas voditi prema džennetu, a ne prema parlamentu. Allah te barek vtala molim da nam pošalje daje muđajde koji će nas voditi prema džennetu, a ne prema ustanovama kufra i zablude. Allah te barek vtala molim da nas u tome pomogne. Alhamdulillahi rabbi alamin. Thank you. Sodan.com لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك